Iparaldeko pilota batzordean hori alde bat itzuriko da, ala ere, eganen dugu, amabi urtekoan aski. Hiru kargualdi eraman baititu Jean-Michel Garaia errek. Bo, Jean-Michel Garaia lehenik egunon? Egunon. Zuzira horreindik, eh? lehen dakaria, noiz arte? Bai, urria amala urte. Den da bilana egiteko, duzu biltzar nagusia berriki. Uh, eh, amabi urtez, ala ere, bo, zer eh, bilduma, zer zuk aintzinean ezagina izinuke, uh, eh, zer ekarri duzue? bon, ba, gauz zainitz dugu, eh? e, estrukturan, eh, lehen dabiz, eh, lehen madaturan Mari Luski eri izan naiz, eta bon, ba, gelitua izan da pixkat, baina bigarrenian uh, gazte batzuek, edo ni baino gazteagoak sartuga ba dira, uh, klubekin egin ditugu, eta ikusi dugu zerbait egin behar zela. Espezialitate batzuetan kriton problemak genuen, nuen, uh, eh, eskuskan pixkat komplikatua, uh, eh, uh, eh, amaturak uh, aritzen ziren eskupilota endako, eta uh, etzen antolatua. Orduan bildu genuen uh, elkarteak, uh, ortaz aipatzeko, federakuntza, eskupilota, orduan dibua zen uh, lendakaria, Bon, lortu dugu uh, eh, berzantola bat, baina uh, ez nahi genuen bezala. Eta gora indik, ari gera entxeatzen. Ba, Prezeski, baleatzen gira horren aipatzeko, eh, ez bai da izan da, bereziki duela urte bat, teskas eskupilotak errandolaik gazte akademia bat sortuko zuela, Main. zuek salatzen zinuten manera, ne hori aipatu gabe. Geroztik, jakindugu bon, adostasun batekin joan den urte bukaeran egin dela audit bat, eh? bai. pixka bat eh, egitura bako txekin, bai. eta bai. orain zertan da. Ebe, normalki hilabete honetan uh, ditugu, eh? sei komisione bat ziren, orduan bidluma dute, eta zaigera mm, uh, eh, bilkura bat antolatzeko, eta normalki uh, beste fase bat izanen da, baina eh, oaindik ez dakigu noiz eta eh, norrekin denak ados diren edo ez. E, bueno. Egan nahi du, jazko problema izanen dela aurten ere behar bada gazteekin plaza lasuan eta? Ez dakigu ezer, ez dakigu ezer. Aitzen dugu, aitu dugu geditu behar zutela. Orduan, uh, eh, obezaren da guretzat, zenta txapelgetak uh, eh, utzi genuen, obligatuak, zera onenak ziren sartuak akademian, orduan txapelgeta bat antolatzeko eh, gaiz zen, amak bat uh, pilotari hartu zuten, onenak. Finketian aritzeko eta plazan be, be txapelketa bat antolatu genuen, baina, bon, hola izan da oa agian, izanen dira behiak, lorpenak, eh, ala, eh, pixka bat, entxatu ziztela hasteko biherren kargoaldian egan duzu, bai. obiki antolatzen pilota mundua, bai. ez baita erresa pilota mundu hori. <laughs> Ez, ez, ez da erresa, baina eh, gu gure atletik uh, eh, asigera, lortu genuen uh, laguntza handi bat uh, erri lortu genuen pilota ondarean sartzea, eta hortik eh, diru laguntza bat ukan dugu, uh, eh, segidan uh, hartu dugu uh, Antion Amile e, bezala, fokus bat egin, egin genuen asierako uh, eta amiku zen, Eta gero bi urte gero beste bat hartu genuen, iban irri hartu eta oain dela bi urte oain, oian borte edo laugarren bat aipatzen da laster edo trompatzen naiz. Ez dugu ezer eh, finkatu behendik, zenta ikusi behar dugu ze diru laguntzak eh, lortzen dugun, baina normalki bai, laugarren bat izan da, beharra dugu, beharra dugu, zenta demora erdia gutxi gura bera eh, eskoletan ibiltzen dira, hori zen akordioa hiri elkarguarekin, eh? Eh, pilota eskola programa eh, montatu genuen, eta uh, eh, elkartetan ere uh, akzio batzuek egiten ditugu. Eta gero bakantzetan orain staz batzuek egiten dugu, uh, ari gera pixkanaka, pixkanaka beste indar bat hartzen. Aipatzen, uh, zinuena ere, pentsatzen dut beste kirol kolektibo batzuen konkurentzia hor dela beti? Bai, bai, bai, bai. dunak, goiti? Bai, Hala ere, goiti. zuk giderak hartu dituzunetik? Iru, iru urtetan, eh, antxuz sortzileun eh, bat geio, Eta txikiak sartzen, hori da importante da. Bai. Bai. Hori no. da berri ona? Bai, berri oso ona, bai. Antxuz 6 eh. mila, mila bost bos zehunta lagu meka edo zerbaitola. Hala, orotara 6 mila kasik? Bai. Bai, bai. Eta gehien bat, eh, aipatzen genuen konkurentzia kanpotik, baina barnetik, eta aitortu behar dugu, edabideetan ere eh, eskuskari emaiten dela lehentasuna, baina bai. eh, eskuskaren itzala kentzeko tresna batzuei zaila da? Bai, zaila da, zenta, bon, elkartetan ikusten du uh, jende gaztea sartzen dela, eskutu betan, uh, elkartetan, eta gauzak aldatzen ari dira, pixkanaka. Baina uh, hori da problema, eh, dena lotzeko zaila da. Gure idaia argi da, IPB amaturak eta gazteekin, hor sartu behar dugu eta iten dugu. Gero bada berriako zentroa, formakuntza iteko, gero bada federakuntza eta bada eskupirota. Gure txat, erresa da, bakoitzak bere terrenuan lan nahiten badu, erresa da bidea markatzeko. Baina, beti problemak ditugu. Profesional eh, txapelketetan zauritu bat balin bada akzen dute amatorre bat. Gure mundutik eh, atera da, esku pilotak ere lehenbiziko partidak eta egiteko edo zen menentuan akzen dute gazte bat zuekola. Ez da, ez da normala, hmm. ez da ongi funtzionatzen. Eta hori nahi duzu argitu. Bai, bai, hori da. Beste lorpen bat, aipatzen zinuen, formakuntzak antolatu dituzue, bai. bolondrez edo laguntza entzat ere. Bai, bai, bai, formakuntza, eh, ez dugu diplomarik eh, ematen, eh, bai, aurten egin dugu uh, berrogeita amairu bolondrez formatu dugu. Eta aurten eh, ere, 2008 lauan, eh, bertze biziklo normalki inen dugu bigaren maila eta lehenbiziko maila bat ere. Emazten edo nesken aldeko urratxa ere? Bai, be, pilotari bezala ari daigotzen, gero faltatzen dire neskak uh, estrukturetan, eh, bon, hemen, IPB-en, gutxi ditugu, uh, elkartetan ere gutxigo, ban, gutxigo, gutxi, gutxi, eta ba, federakuntzan problema berdina. Baina pilotari bezala, ari, ari gera kopurua igotzen, bai, nahi kongi. Bururatuko dugu, ere, zure ikuspegia galinen dauzugu, bolenik, FIP ben, alare, Gauzak mugitzen ari dira pixka bat. Ez da gauzatu Euskadiko, Euskadiko selekzioa, zen lehenik bai. hiru provintzien bai. artekoa. Bai. Eh, Bain. jadanik, Bainan, eh, bon kazobon lehendakaria alde jarri da, bakiko Espainiako federazioarekin dela tirabira. Bai. Zuk alde hortek, e, eh, baikorki ikusten duzu? Bai, ba, nire zati egina da, eh, hori eh? xeur bon, uh, uh, aritzen ginen, uh, zera, elkartzen ginen kazubonekin, bonekin, man pixkat sekretua zen, ez dugu zera berria eman, baina jakin genuen zerbait antolatzen zela. Ba, ta bon, uh, zazpi provinzien artean, noizko, hori zailago ez? Eh, zailago uste dut, bai. Bai, uste dut, uste dut. Nafarroan ari da aldatzen. Eh? Ze, lotzeko eskual selekzioari, ba, aldarrik apenari jena duzu? Bai, ba, batzuek, eh, eskual uh, selekzioa sortzen bada, jokolari batzuek dizientzak dute... Ah, ba. Gipuzkoan hori zailago ala ere zazpiak bat? Nire zat ez zaila, nahi da, hori da. Baina bon, pilotari bako txak nahi badu, akzen du licentzia bat gipuzkoan edo bizkaian, eta posible du eh, eskoat selekzioan eh, izatea. Ju, juridiko ez dakit eh, ze posibilitateak izango diren, ez dakit. Eta bukatzeko, Henri errandonea, be, zurekin lan egiten duena, idazkaria, bai, bai. IPB-koa, aurkeztuko da, zure segida hartzeko. Bai. Bon, zukeron nola ikusten duzu uh, hori eta be, ipagaldian pilotaren geroa? Autagaitza, ben, ari da monta, talde bat eh, prestatzen, montatzen. Berekin mitzatu eh, eta nire laguntza nahi badute sartuko naiz edo gelituko naiz laguntzeko prez da, prez segitzeko, eh? ditu? Ba, ba denak, zen, bai. Eta pilotaren geroa? Ez dakit, uh, uste dut eh, hola uh, segitzen badugu gutienez, ba, ipuen gure eh, provintian, nahi behozu, harik era igotzen, zuek uste dute edo futbola edo hubia pilotan segitzeko. Eta ez dire, onenak, baina autoa iten dute, E, geroztak egio. Sinale hona da. Trinketiak, diru gutxi irabazen dugu, zenta emezortzi urte berakoak ez dute pagatzen, hmm. baina trinketeak betetzen ditu finaletan, hmm. Hmm. eta mm. seinale hona da hori. Enota baiko utziko dugu elkarrizketa, bai. eta be, eskertzen zaitugu, bai. alde ere, eh, hainitz bai, bai. baituzu, ala ere, bai, Jean-Michel bai, Garaiak, bai. eskuali jatiak bai. Eh, irrati bezala. baina eh, bai, bai, <laughs> ofizialki dena bizkuntzetan eten dugu, gure zailak ere bizkuntzetan eskoletan, hori man, mantenuko dugu, edo azkartu. Miresker. Miresker zuen.